laguna, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur ostiralak, maiatxak bost, zigarrena maiako, irratzaioa sarduratuko gara. Gure txat hau berezia da, azkena izango delako. Duela urte batzuk kasi ginen egiten, lehenengo mailan gaudenean. Ondo pasatu dugu egitean nahi zentzutean. Oso ekin txapolita izan da eta beti gogoratuko dugu. Oraindik ikasturtea ez da bukatu, eta astero jarraituko dugu irratzaioa entzuten baina orain irratsaioa aurrera eraman behar dugu. Beraz, nirekin etorritako lagunak aurkeztuko zaituztet. Ekin eta unai ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Naikari perezek nolako eguraldia izango dugun eta gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Liamek urtebetetxeen berri emango digu. Hugo kasken irratsaioaren erantzunak eta irabazleak aiptuko dizkigu aizanek eta leire kasmakizunak esango dizkigute. Peiok gaurko albistea eskainiko digu, Naik, eta nik eneko zuen gaurko izataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartetxoarekin usten zaituztegu. Good morning, ekinean unai. Hello, everybody. You are listening? Dagsters adiós protego. My name is Ana. Welcome to the English section, friends. I am Akine. Today is Friday, 5th May 2017. Let's speak about the theater play we had since last Friday. Do you know the title of the play? Of course, the title was Tick-Tock Alice. Really, let's make a ceremony to remember it. Alice watch had belonged to her granddad, and that's why it was a very special keepsake. Now she needed an expert watchmaker to fix it. When Alice got into the clock, she saw the time had stopped. She would never have imagined that she would meet Frederick, a curious and funny rabbit who kept saying, She is no less than Alice from Alice in Wonderland, the well known book written by Lewis Carroll. Alice doesn't even <laughs> know the book, so, the rabbit can tell her the story and dramatize the best known scene with the watchmaker. That how the, a series of various characters come to live again in the clock shop. The man hater who will celebrate a birthday party with us. The king of and her personal way of ruling by chopping off heads. The playing cast determines to paint every rose in the royal garden red. And, of course, the white rabbit. Last Friday, we had a great time. We like going to the theater. See you next year again. bye. bye. Ostiralean eguraldiaren berri ezagutuko dugu. Naikari esango diguzu seguraldi egiten duen gaur. Gaur gure eskolako termometroak hogeita bat gradu markatzen ditu, beraz egun epela dugu, baina egun aurrera joan ala temperatura aldatuko da. Goizean, egoekialdeko aize indartzu dabil bolada oso gogor batzuekin, eta zeru odeitzua du. Baliteke zaparrada zikiren bat botatzean anemenka. Arratza lean txarrera egingo du eta ekaitz girua gailen duko da. Zerua oso deitzu egongo da eta zaparrada ertainak eta trumointzuak botako ditu zenbait lekutan zaparada kandia izan daitezke eta txingorra ere bota lezake. Aizearen aldaketaren kantau, kantauri izual, izuri aldean temperaturaren beherakada handia espero da, batez ere kostaldean. Eta jarraian urtebetetxeak. Liam, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak, gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen. Baina aukera aprobetsatuko dut azken bihazte hauetan urteak betetzen dituztenei soriontzeko. Sendoa de diosi, lehenengo ben mailakoari, apirilaren hogeita lauan, zazpi urte beti zituelako. Asier txikoteri, buzgerren be mailakoari, apirilaren hogeita zeian, amaike urte beti zituelako. Ekina donzeli, zeigarrena mailakoari, apirilaren hogeita bederatzean, amabi urte bete situelako. Miguel Baldesi, irugarren be mailakoari, apirilaren hogeita, marrean bederatzi urte beti zituelako. Fatima Hernandezi, bosgarrena mailakoari, maiatxaren batean amabi urte bete zituelako. Elbiz lehenesi, bosgarrena mailakoari, eta izan Elorezi zeigarrena mailakoari, maiatxaren zeian amaika eta amabi urte beteko dituztelako. Ian soldebilari. bilari, bigarre, bigarren mailakoari eta Esperantza Hernandezi irugarrena mailakoari. Maietxaren, saspian sortzi eta amar urte beteko dituztelako. Urte eskotarako, sendoa, Asier, Ekine, Miguel, Fatima, Elvis, Aizane, Ian eta Esperantza. Urte eskotarako denoi. asmakizunak, ugoa izan eleire zuen txanda da. Lehenengo, azken irratxaioaren asmakizunen eta galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, liburua. Bigarren asmakizuna, euritakoa. Lehenengo galdera, sortxi gradu. Bigarren galdera, laume. hirugarren galdera, oporrak hasiko dira. Laugarren galdera, lehenengo be mailakoak. Irabazleak hau esek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea oian besa bigarren mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Enol Muñoz, irugarrena mailakoa. Irugarren zikloko irabazlea Erika Grimnaldos, bosgarrena mailakoa. Sorionak eta erain, aizanek eta leire kaste honetako asmakizunak esango dizkigute. Ona hemen lehen asmakizuna pipitaki, papataki, zerote den nordaki, buru estua eta ipurdi zabala, barrua zuria daukat, berdea azala. Berriro errepikatuko dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den norktaki, buru estua eta ipurdi zabala, barrua zuria daukat, berdea azala. Ona hemen bigaren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den, nork daki, ai arpegiko atea, zein ona den jatea, edo hitz egitea, zuri esker maitea. Berriro esango dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den, nork daki, ai arpegiko atea, zein ona den jatea, edo hitz egitea, zuri esker maitea. Gogoratu, eh? Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian aste honetako albistea eskainiko dizuegu. Peio, zer kontatu nahi diguzu gaur? Hortueiako udala komikak urtero bezala ipuin marrazkiak eslogan eta maketen lehiaketan tolatu du. Baina, badakizu zer den omik? Omika kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa da. Kontsumoarekin lotuta dauden kontuetan erabiltzaileentzat eta kontsumitzaileentzat informazioa. Orientazioa eta laguntza ematea helburua nagusia du. Batzuetan enpresarioen eta kontsumitzaileen artean batazkak ager daitezke eta laguna arteko eta borondatezko eran sortutako gatazka konpontzen dituzte. Hasieran aipatu dudane sortueian lehiaketa antolatzen dute urtero. Lehiaketa honetan ortoian bizi edo ikasten duten amazei urtetik berako ume eta gaztetxoak parte har dezakegu. Gaia hauek dira ingurumena, osasuna, berdintasuna, elikadura eta abar. Zarien banaketa ikasturtearen bukaeran egiten da gorbeia aretoan eta han ortuegiako ikastetzeetako ikas, ikasleekin elkartzen gara. Parte hartzen gatik sari bat ere jasotzen dugu guztiok. Azken hilabetean, ibili gara inbat ipuin marrazki leloak maketak egiten, eta orain egindako lanak aurkesteko epea heldu da. Gaur maiatzak bostak azken eguna da, eta beraz ez ahaztu irakasleei aimatea zuek egindako ipuinak marrazki leloak maketak sorti izan, eta izen bat zaridun izango dugun. zauritu naiz, ezin duzue ahaztu, aitzakiri gabe maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu, adi egon. Naikari esango dizkizuegu Lehenengo galdera, nori izan da gaurko izataria? Bigaren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Hirugarren galdera, Zer iburuzkoa izan da albistea? Lagaren galdera, zergaitik izan da berezia gaurko iratzaioa guretzat? Berriro ere errepikatuko ditut, adiegon. Nenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigaren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Hirugarren galdera, zeri buruzkoa izan da albistea, lagaren galdera, gaitik izan da berezia gaurko guretzat, Hemen amaitzen da mailakoen azken irratsaioa. Ondo pasatu zenutelakoan, agur bero bat eta datorren aste arte. Agur. Agur. Thank you.